บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดคำสันธานสี่ conjonction 4 conjonction 4 เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้น เขาก็หลับ La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังอยู่ Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้น เขาก็ไม่มา Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. ทั้งๆทที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. เธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังซื้อรถ Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture.